อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะ สมิจาตุ สัพเพปูเรนตุตังกัปปาจันโทปนารตุยะธามณิโชติระตุยะธาสัพเพติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเต ภาวะวันตารายโยสุกิทิภายุโกภาวะพิวันตนาสิเลสานิจังวุฒาปัจายโนจันตารธรรมาวัฏทานติอายุวัน ากะโตเวปัสันนานังอาการธรรมังวิจารณตังอาเยบุเทปัสันนานังดาขินเยอนุตเร อาเยธรรมเมปัสันนานังวิรังกุปัสเมสุเกงอาเกสังเกปัสันนานังปุญญาเกเตอนุตเรง อากาสมิงลานังกตตังอากังคุณยังกวัตติอากังอายุเจวันโนจายาโสกิติสุขังบาลังอากาสดาตเมทาวีอากาศธรรมะธรรมานิโตเอ วะภูโตมนุตโตวะอากาปโตปโมรติติภวะตุตาพมังกะลังราคันตุตาปเดวตาสาบาบุทธานุภาเวนัสดาโสทีขวันกุเตภาวะตุตาพมังกะลังราคันตุตาปเดวตา ตาปาธรรมานุภาเวนาสดาโสทีปวันกุเตอาวัตุสาปมังกาลาราคันตุสาปเดวตังตาปาสังปานุภาเวนาสดาโสทีภาวันตุเต